sfeces cae perdices cae georgos. Sfeces cae perdices dipsei sune homenoi, pros georgon elthon, parautu aituntes piein. E pangelomenoi anti tu hudatos tauten ten harin apodosein. Hoimen men perdices scaptein tas ampelus. Hoi des feces cucloe per tois centrois aposobein tuus cleptas. Hode Georgos efe, al emoige eisi duo boes, hoi meden epangelomenoi panta poiusin, amenon un estin eceinois dunai e eper humin. pros andras exoleis o felein men epangelumenus, Blaptontas de Megala